mu kubaka kino gihugu cyacu camavukiro uno munsi rero muti tugaruka kuki eh, uno munsi tugira tugaruke ku bijyanye n'aka karere turimo aho tuza guhagarara cyane ku matora buca ah, zirabera ni ukuvuga zuba muri uku kwezi itariki ya mirongo ibiri kigarama muri repubulika iharanira demokrasi ya kongo ni kimwe mu bihugu bibanyi kandi bibanyi ku mwanya ku ruhande rurerure uhereye mu buraruko ukaja eka no mu bumanuko ushira ubuseruko bwa kino kihugu cacu rero politike yo ngaho muri congo kumbure ni gute none ishobora gufatana na politike ya hano mu gihugu cacu eka niyo mu karere mu gucungera haba umutekano canke ibindi tukabibutsa kandi yuko mbere no muri repubulika na demokarasi ya congo hariyo abasoda b'abarundi bagiye kugarukanayo umutekano rero kuri ayo matora kumbure azo ku itariki ya mirongo ibiri ni byinshi benshi uh, uburundi n'akarere buyarindiriye ko ndabibutsa yuko bari abakandida bashika kuri mirongo ibiri na batandatu ariko hari uwiyonkoye rero turi kumwe ariko ntibyakunze kuko twari dufitaniye porogaramu y'uko aza kuba ari mu kiganiro ariko bakaba baciye bamuhamagara giturumbuka ari mu gihugu ca repubulika ya Demokrasi ya kongo mana ariko yabaye hano mu gihugu akurikirana cyane ibijyanye na politiki ya bino bihugu ni ngo itumba bonifa boniface uno mwanya murihega boniface ubu abakandida bose bari mu biyamamaza mhm. eh, nicyo gituma bamamagaye ndi ngaha kugira ngo turabe hamwe ingene ibintu bifashe siritere mm. mm. mbe hari hasanzwe hari abakandida bangahe gangoye umuntu witwa Moise Katumbi Chapwe mm. eh, tufise uwundi yitwa Etienne Tshisekedi Chilombo uyo ni mukuru w'igihugu mukuru w'igihugu cubu mm. eh uwundi nawe ni Martin Fayulu hanyuma mhm. wa kane ni hama urabona aho muri hasanzwe cyane cyane muri Sud Kivu mbere tuvugana na Kivu Denis Mukwega afite abanywanyi benshi urabona Martin Fayulu nawe hari habafite abanywanyi benshi muri Katanga naho Moise Katumbi eka na president hari ubu eh, muravye eh, akenshi mu matora usanga hariho ukunyinyana eh, bradofer bimeze gute none umubona abazo kwitabira amatora no kuvuga abanyagihugu muri rusange batekanye yego Eh, ubu umutekano ni wose verema nta ngorane n'imwe hmm. nta ngorane n'imwe amatora azoba kuri iyo tariki nyine ya mirongo ibiri hmm. hmm. ariko kandi haranavugwa n'intambara hagati ya M23 n'abasirikare ba RDC hakavugwa kandi na ba bandi bafasha Eh, abasoda ba rdc bita wazalendo mbe hoho mu kibazo kijyanye n'umutekano bimeze gute iyo ingwano iri muri provinsi ya nord kivu hmm. nord kivu mu matora ni ukuvuga ko bo batazoja mu matora yego nuko Mm. byamaze gutangazwa icese ko icyo gice cya noro kivuga mu matoro oya si kivu yose mm, ako gace gatoya eh, ako gace gatoya gusa mm. none ga ngo intangaruka bishobora kuzanira ku gihugu mu gihe hari igice kimwe kitagiye mu matora E e amatora yahagaze uko mbere hmm. ego ngoyi amatora arimirije kandi hari n'abasirikare b'abarundi bari hiyo eh, kugarukana umutekano mbega igikorwa cyabyo igikorwa cyabo abanyekongomani bacakiriye gute babyakiriye neza ariko eh, nawe nasanzwe ava muri congo amajyino mu buseruko yavuze Moise katumbi capwe uyu asanze ava muri katanga aravuga kandi n'umukuru w'igihugu wasanzwe ari ku butegetsi uno munsi bitafashi eh, ni cisekedi eka yavuze na muganga deni mukwege yigeze kuronka eh, prix Nobel de la paix mm. ntawo vuga iby'amatora twibagire kongo kuko murazi yuko dusanzwe dusangiye n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko turi n'amabanyi dusangiye CPGL tugasangira OBK n'ibindi n'ibindi byose byose kabisa mm. ego jewe rero nagomba mbanze nipfuriza abanyekongo amatora meza mm -hmm. eh urazi yuko muri Afrika iyo tugiye matora kenshi bijana njyane bijana n'imvururu bijana n'ibihe bibi mm. ubwo rero nipfuriza abanyekongo bose amatora azobe meza imyinyamamazo ibe myiza amatora abe meza abakandida bazokwemera intayi zoshira mhm. kujya twaraye tubibonye muri gana twizere rero yuko no muri kongo bizogenda uko tugarutse kuri mm, akabazo gatonya tugarutse kuri Kongo murabona yuko ni igihugu kinini cyane hama n'abakandida nuvuga ko ari benshi mbe nkaho mwebwe mubivuga kwiki umwihwezo wanyu n'uyuhega David cyane cyane nk'inararibonye mukurikirana cyane na mwebwe ibijanye na Afrika cyane bose kuvuga kuba abakandida ari benshi ntigitangaje muri Afrika mu bice byinshi abakandida bamari benshi cyane mm. nico gituma harimo abarumva tunusu amanota makeyi cyane mm-hmm. ariko ibyo byose biba mu ntumbero yo kugira ngo babe abazotsinda babe bazobibuka mhm. cyane bazoronka akanya ko gukora ibyo bita amakobagisiyo ubwo mu migambwe yabo usanga harimo ibiti nabyo byabagenewe ni ukuvuga ndazi muri abo mirongo itatu na batandatu hariho mirongo ibiri batazoshikana na rimwe ku ijana kumbure mhm. mugabo bari hajya kugira bipozisiyone nk'abanyapolitike hanyuma uzoramo ikatsinzi mm. kumbure azobibuke azoronke abatereka azoronke aho abatereka hariya n'ahariya n'ahariya mm. ni ukuvuga gushyira muri kino gihe turimo ahenshi politike yacu kinyafurika iracyari politike y'inda murantunga nkoresha iryo jambo mm. abantu ntibajya kwitoza kugira ngo baharanire inyungu z'abanyagihugu ni ukuvuga abantu bajya kwitoza kugira bipange kugira ngo baboneke hanyuma uzoba mu kakiza amahirwe yo gutsinda azobibuke aronke abangani nuko ndabisoma nk'uko biba n'ahandi mu bindi bice byo muri afurika yacu niko kenshi usanga ariko bimeze mu by'amatora hmm. ariko rero ntitwakwibagara yuko kongo ni igihugu kinini iyo ni fagitire ikomeye rwose kongo n'igihugu kinini urashobora gusanga abo bakandida benshi bakwiragiye mu bice bitandukanye amatora kubera bagiye batogwa iyo bavuka mu burere iwabo ubona yuko kongo ari nini mhm. ariko ntibikuraho yuko ibyo byose ari kwipozisiyona kugira ngo uzora mu katsinzi azobona ati eh, uriya muntu hariya avuka arafiseyo uburemere ni ukuvuga cumi ku ijana bamutoye hariya nabyiyegereje bazoca bambona byiza bazoca begera umugambi wanjye bazoca biyunga natwe mu ntumbero bene niko bisoma ikibazo cy'ubukungu mm. aho nyine turi aho kumbure mwarabonye cyangwa muranabibona nk'amwe musanzwe muri hiyo urabye ku mapolitike bita politike de l'extérieur eh, cyane cyane nko mu bibi bijyanye n'amatora usanga ibihugu byinshi birondera nk'uko mwari mwagacishijemo gato ibyo bita amakoalisiyo habe eh, imigwi basi bibiri hari la droite cyangwa la gauche hari le démocrate cyangwa la république mugabo babe babiri nubwo igihugu kiba ari kinini eh, abo nk'uko mwavuze ati kuri position shampiyona baba bahari ububazi bazi ubashiraho urabashiraho ubwo bunini bwa Kongo kuko bitoba akarusho cyane cyane ko kuja hamwe kugira bishoboka habe imigwi ibiri mbere ntihabe na bya bindi bitoba canke habe nka bya bindi bita amadeziyemu turu canke premier Tour mugabo hariho koko abantu bahiganwa ubona baboneka bashobora kugira icyo bafashije igihugu atari ubwinshi ku ataco atacu buzoshika ko ari kwipozishona gusa icyerekera nuko afurika ndabivuge muri rusange afurika ntiturimenya mm. ntiturimenya ngo twitahure hanyuma tumaze kwitahura tuce tumenya n'icyo dukeneye mhm. ibyo ndabivugiye kuri afurika yose muri rusange ariko ampatikiriye kuri Congo tuyirwanako ikaba mu mahoro n'umutekano kubera kongo ikiza amahoro n'umutekano afurika yose ubutunzi bwacu buzohaguruka afurika yose inzara tuzosubira kuyimenya kubera kongo irafise ubutaka buhagije bwo kurisha afurika irafise ubutunzi buhagije bwo kuzamura ubutunzi bwa afurika yose ni ukuvuga rero ni kubera tutarimenya nicyo gituma bimeze kujya kongo yama mu nduru yama mu ngwano gushwa uno munsi tubashobora kwibaza mhm. ni gute hariho ingabo za oni mu eh, ishyirahamwe mpuzamakungu oni yamaze imyaka irenga mirongo ibiri ariko atana kimwe kirahinduka yo kubirukana iyo ngingo ndayishima cyane mhm. hanyuma ikindi nshima ni uko leta y'u Burundi yabonye kure hariho um, mwaba mubona hari leta zunze za amerika ije kurwana muri Somalia ifisa amakambi muri afurika y'uburengero ifisa amakambi muri asiya n'ahandi n'ahandi hose ku isi mm. mu byo bita ingwano la guerre de prévention mhm. nobyita ingwano zo kwirinda zo gukinga ingwano ntibirabashikira eh zo gukinga ingwano ntibirabashikira mugabo bakaja kwirinda aho bibaza yuko ingwano yoshobora guturuka igiye iwabo aha dufatiye ku ruhande rwa amerika navuze bijya bitero by'abiyahuzi uburundi rero leta y'uburundi rero ndashimira murabizi no mu myaka ya vuba nk'uko uburundi twari duterwa n'abantu bitwa yuko bavuye inda muri za ruhagarika zande za mm. kabarore mm. aha ni muri kahise ka hafi mm-hmm. ubwo rero twari nk'abarundi kugira ngo dukinge ntihagire ibitero bizosubira kuva hariya bitugana dutegerezwa gukingira muri kongo mm. ni ukuvuga ingwano ibaye ikabera muri kongo tukayiherezayo icyo rero ndagishima leta y'u Burundi yabonye kure cyane icyo kugira ukibone ni uri umuntu ubona kure rwose mm. nicyo gituma rero ubona nko muri ino minsi abasoda b'u Burundi bari hariya ku kazi kabo batumwe n'igihugu hariho abantu benshi ndakivuga nacyo babiziziye bariko barabavuga uko batari bariko barabagira ibikoko bariko barabagira ibintu byose uko babishaka kubera iyo ntambara iriko iraba kandi aho Kongo dusanzwe tuzi ko hari benshi si Burundi gusa uganda ika Kenya n'abandi bari kuri iyo misiyo nyene ubwo ntibona ko n'abatavugwa reka tubivuga ko ubwo ntumubona ko izo ngaruka zose zishobora kugaruka ku munyagihugu bya mutonya atacari karazira wumva ko atazogira eh, atazoronka atazoronka n'uburenganzira bwo gutora umuserukira ku munyagihugu kuba atanurose akajya ko kuja gutora uburenganzira bwiwe aba yatswe mm. ariko rero ngaha tutahure yuko iyo amakondisiyo yo kujya gutora atabipermeta cyane cyane mm. ku gihe cy'ingwano ibyo twobitahura gutyo twobitahura gutyo ariko rero muri burya burere buri bingwano ayo matora wanashaka tuyibagire gatoya turare kuri irya ngwano ihari tubanze turabaho ubw'ingene inyarwanda yongera mhm. kandi igahera mu mahoro kugira habeho amahoro arama mm, tutanga n'intererano yawe rero yego ni ukuvuga hariho bica bituma nganira ku kintu M23 mhm. uyu muhari witwa M23 murazi yuko ari wo muhari mu bihari ikomeye uri hajya mu karere mm. kandi si ubwa mbere utera Kongo kugira ngo uhafate biranavugwa yuko utera uvuze uvuze utera ucume ngo utera uvuye handi hantu ahubwo usanzwe urwanira muri Kongo iwabo oh, nkuko babivuga oya oh, ico ico bakunze kugitanga nabi ariko sivyo hmm. ubwanima mu myaka heze igihe wari wateye bakawutuza turaza aho wahungiye turaza ibihugu wahungiyemo ubu rero waragarutse ni ukuvuga wavuye muri ibyo bihugu wari wawungiyemo ugaruka gutera kuvuga yuko uva mu kirere no emutiyeni niva mu kirere ni abantu nkatwe barafise iyo bakubiswe aho bahungira abo bantu bakababika bakababeshaho hanyuma basubira kubakenera bagasubira bakagaruka hmm. ubu rero baragarutse bafise aho bavuye aho bari bahungiye ni ukuvuga niba bava mu kirere cyane ntibavuke muri kongo hmm. muri rusange kugira amahoro aboneke aho muri Kongo cyane cyane eh, nibutsa ko twagarutse kurano matora twavuga yuko tutovuga cyane yuko ategereye Burundi kuko eh, ibiva muri ayo matora usanga akenshi bishobora kuzana ingaruka nziza ku gihugu cy'u Burundi jewe akamu notera bose na cyane cyane twebwe bo muri ako karere hmm. ni uko twoshigikira utwigoro twa kongo kugira ngo kongo ironke amahoro ari ibiganiro byo kubwira abanyagihugu basubize hamwe bikaba kugira umukongomani wese mhm. aba ku butaka bwa kongo yiyumve nk'umukongomani ntihagire umunyagihugu n'umwe yiyumva yuko atari umukongomani kandi ari umukongomani mm. ariko bisaba yuko abaje bava hanze batera kongo babanza bakayisohokamo bagasubira mu bigo byabo hanyuma nk'akarere uno mwanya bari mu myiyerekano mwumvise abakandida sibake bake mwumvise na bane bakomeye nk'uko ngo yabitubwiye ari kongo mu kanya bikunze turasubira tumwakure atubwire cyane cyane ku gikorwa uh, cyoba kiriko kiratunganywa n'igihugu cy'u Burundi mu kugarukana umutekano aho oh, n'abasirikare barungitswe ngaho hagati aho murashobora kubandanya bagura umuhungu wa bankumukunzi akaba ari hica uburundi kingsley ahengamiye mu bimana by'abagiriki mu gisagara cya tene akaba ariyo capitale, eh, comunità, capitale politike kubera ecco, indi hariho mu mugiriki hari capitale zibiri nkuko mu Burundi tuzifise mm. hariho capitale economique na capitale eh, politique umugwa mukuru w'ubutunzi n'uwa politique umugwa mukuru wa politike ni Atene umugwa mukuru w'ubutunzi ni aho bita Itesalonika murakoze cyane ego eh, ariko mudutunge eh. gato mudutunge gato duca tubakura mu kanya hariho telefone ivuye kongo mudutunge gato eh, ariko saba soda rundi gusa hari n'abandi basirikare bo mu bihugu bya eh, kano kareka Afrika y'ubuseruko mbe muri rusangi uravya akazi kabo misiyo zabo abakongomani bavyakiriye gute oya iki gikorwa cyo gutora ni igikorwa oya oya tuvuga oh, kubera iki umuntu yotahura iki none ni kubera iki abandi basoda dusanzwe dusangiye umuryango wa afurika y'ubuseruko muvuga yuko bo batari barafasha abakongomani reka ni kuwe umunyagihugu umwe turi kumwe ngaha hmm, mwo muduha ndabizi eh, kuruta ibyo bintu muvugane neza hmm, aravuga ikirundi na mahoro na mahoro amahoro yego mwo twidondora none mutubwira naho muherereye hikongo eh, nga muri uwo turi ahantu hitwa umubirizi ego mhm, ngo wewe woba uzi cyane cyane ko usanzwe unaba hiyo kuko ngo wewe aba mu burundi mugabo yarungitswe mu butumwa hiyo eh, ego mbe iki kibazo cyane cyane cy'umutekano nicyo turi turagaruka ko eh, mu gihe ariko hategurwa amatora azoba ku rya mirongo ibiri kigarama uno mwaka aho i kongo murazi ko kongo n'uburundi basanzwe ari ababanyi mbe eh, kino gikorwa cy'abasirikare baje kugarukana amahoro hiyo mwacakiriye gute umutekano wifashe neza mhm. nguko abarundi bawitayeho kuko bagiye gufasha abakongomani mm. allo eh, oui Kingsley na mahoro rero yego eh, na mahoro turashima mm. ariko ndakurikirana Eh, mwumvise igihugu kibanyurazi umubanyi ashikiriwe nawe nuvuga uti mbeba uca umugani gute ngo inzu ya mugenzi wawe kirasha ntiwicara ngo kuko ejo ni yawe yoshikirwa turi ko tugaruka kuri ino myiyerekano eh, si imyiyerekano ni imyiyamamazo Eh, y'abakandida bashika 200 barenga 200 bariko bariharanira cyane cyane igiti cy'umukuru w'igihugu aho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo igihugu nkuko mwavyumvise ari uh, eh, twavuga mu butunzi gikomeye hano muri Afrika sinzi namwe ko hari ico mwoshikiriza imbere yuko kumbure tuja natwe ku bibazo twababaza Ego murakoze cyane kumpa akanya kugira ngo ushobore gushikiriza ibyo ngo ku mutima ku cyerekeye igihugu kibanyi cy'intwaro rusange akaba ariyo egisezayiri kongo mhm. eh, wihweje ukuntu iyo tugize amatora mu gihugu iwacu mu burundi ukaraba kandidatire abantu baba badepoje ugaca ubona kongo kirimo uburundi inshuro mirongo umunani bakaba arabakandida mirongo ibiri ku bwanjye jene uvuga ni bakeya ku vyerekeye naho umutekano wo mu karere twihweje kuva kera kuva kizi kera kigitwa zahire kigitwara mhm. Mobutu Seko ku mwendo wa Zabanga mm. yagitwaye imyaka myinshi mugabo nawe nyine ntiyashoboye kugikontora kubera hariho ubuce atashoboye gushikamwo mhm. ari umukuru w'igihugu kandi yagitwaye hafi imyaka mirongo itatu n'itandatu bisigura rero yuko turi ko turihweza ukuntu amatora ariko arategurwa muri kongo mm. tugaca twihweza aka gace kegereye hafi y'igihugu cyacu cy'u Burundi u Rwanda umengo na Uganda mhm. aka nord kivu na sud kivu ko niho niho kenshi iyo habaye ntuzeye ibi niho hari ingwano mm. imyaka itari mike ni ukuvuga kuba hariho ingwano imyaka itari mike ni uko hariho ubutunzi budasanzwe rero kongo ku bwanjye uko ndabibona mhm. kongo nibwo butunzi bwa afurika kandi bw'isi yose bivanye eh, n'ubutare bafise ngaho kubona ibihugu nka byose uno munsi abanyamerika niho bari abarusiya niho bari mm. Mm. abashinwa niho bari abo bose nabo ariko baracukura bimba ubutare batwara abanyaburayi bose niho bari kandi n'ibihugu ruturana byona hariho amakiriyasiyo y'ubuntuze y'amayeroporo amwe amwe atazwi bagiye barakiriya za goma hehe n'ahandi henshi usanga ba ni ukuvuga ubwo bwose ni ubutare buri ko buratwagwa twebwe abanyafurika turorera hmm. hariho ibyuma bikoreshwa muri aya matelefone mwumva turi ko turavugira ko hmm. nta bundi butare buhari ku isi butari babukura ikongo hmm. kubona hariho ishyirahamwe mpuzamakungu rya monisco rimaze hafi imyaka irenga mirongo ibiri na bagiye hmm. kugarukana amahoro n'umutekano ahubwo tujya tubona ko hariho akantu gahaze mhm. hariho akantu hariho akantu gahaze ngaho muri congo hmm. kuko nta kuntu ishyirahamwe rya oni ryoba ryaragiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mhm. imyaka irenga hafi mirongo ibiri mugabo hmm. n'ubu hakaba hakiri ko hakiriho ingwano rero abanyafurika turakwiye gukanura nk'uko hari izindi ntwari zabitanguje mu bihugu bitari bike byo muri afurika hariho hmm. abamaze guca akenge turazi muri za burkina faso za ande aho bagiye bariganzura intwaro zimwe zimwe hmm. mugabo byaba biciye mu guhirika ubutegetsi hariho icyo bita mu gifaransa romari neseseri hariho ibintu bikorwa mugabo naho bitaba bikenewe mugabo ugasanga byari bikenewe ko biba mu bihugu bimwe bimwe hmm. ni ukubwira twuguruke amaso kuko ndaguhaye nk'akarorero mhm. dufashe tureke kongo dufate afurika yose kontina ya afurika hmm. noyita ko ariyo edeni y'isi yose mhm. ikintu kivuye muri afurika agenda kigwa ingaha muri erope kigugwa amahera menshi rwose cyane gusumba byerekana yuko dufise ibintu by'agaciro wambaye ikirezi ntabona ko cyera hmm. ngaha ikijumba zishobora kukirya ikijumba gizimbye gusumba inyama ivoka izimbye gusumba inyama ariko iwacu ivoka irakoroka ugasanga iboreye hasi hmm. mugabo ntitubone ko dufise inzahabu rero urumva mhm. twebwe abanyafurika turakwiye kugura amaso turetse na kongo kuko ibihugu byinshi byo muri afurika mhm. mm, yego ndetse guta intumbero y'intuze nashatse gufatira hafi afurika yose mhm. hariho ibihugu byimbukamo peteroli nyinshi hariho ibihugu byimbukamo inzahabu nyinshi inzu intuze inzahabu zitandukanye yaba amadiyama yaba oro no mu Burundi turafise ubutunzi ngira no ku isi badafise ubwo bita platini turabufise mu Burundi mm. mugabo aho hose ntitubona ibyo dufise ntitubibona amakere menshi pomye aho kuyakorera muri Afurika baraza bakayimba iwacu bagatwarana henshi aho bimba ubutare bagenda batwaranye n'ivu rwakoronijwe n'abanya n'abo twita abongereza mm. n'uruhande rwakoronijwe n'abafaransa cyangwa abavuze abavuga ururimi rw'igifaransa mu ruhande rw'abongereza ibintu biratunganyije neza barahanahana ubutegetsi mhm. ata ngorane n'imwe igiyemo zaba za tanzania zaba za gana zaba hehe bari ko barahanahana umuntu atsinzwe aremera ko yatsinzwe umugabo mu ruhande rwakoronijwe n'abantuze n'abafaransa n'ibihugu by'uburayi kubwira umuntu ashobore kuva ku butegetsi umengo basize baturutse kubwira byo ku butegetsi umengo yamatanye n'intebe mm. ni nyine akugweho ku nguvu mhm. rero turakwiye abanyafurika bose abemera afurika ikiganiro ni karadiridimba hakana kaji wabo ikiganiro gihakajyo kanya warundi bari hanze kugira nabo bagire ico bashikiriza mu kubaka kino gihugu c'amavukiro uh, ariko rero no tugaruka kuri ano matora ategekanije ku igerekezo rya mirongo ibiri kigarama murakoze rwose turi tugaruka kuri kino kibazo cy'amatora ategekanijwe ku rya mirongo ibiri kigara muno mwaka abakandida barenga mirongo ibiri mu gihugu nka congo bamwe bati ni kinini ahubwo nabo ni bake abandi bati nyabo ni abanyafurika bogiye hamwe hakabaho umugwi ari migwi ibiri kumbure kugira habe Eh, icyo navuga ni uko gusa eh, abakongomani benshi duhora tuvugana bose barabona yuko kongo ari igihugu kinini mm. kitoroshe kurongora mhm. kandi umwe umwe yihaye kugira ngo agiye kuba umukandida uwundi abe umukandida uwundi abe umukandida eh, ni ikintu kigoye ibyiza ni uko babanza bakaraba bati mbega abantu bafise ubunararibonye Mhm. kurongora igihugu ni bande mm. eh, kuko umwe wese ntashobora kwiyadukiza ngo bahe mukandida adashobora kumenya ibibera muri nord no muri sud no muri est no muri west mhm. abahari ubwabo birabagora kugira ngo bashobore gukontorora ibyo nk'ibyo ngaha muri mu karere ka kivu eh, rero abakandida babaye bakeya mhm. bagakorana Eh, byo koroha kandi bigafasha eh, nk'ubu deja turabona nk'uyu kisekedi mhm. eh, byaramugoye kugira ngo ashobore gushinga imizi mugabo nk'ubu abanyekongo bamaze kubona bakavuga bati iki gihugu abanyamahanga baragishaka kugitabagura mhm. eh, ni uko iyo wuguruye imiryango ngo abanyamahanga baze kudikita ingano utwara igihugu ntawe ushika mhm. eh, nk'iyi ngingo yo kwangira abanyamahanga kuza kugenzura amatora jewe ku bwanjye nibaza ko ari nziza kubera yuko niba badashobora kwemerera abanyafurika kujya kugenzura amatora i buraya kubera iki twebwe tubemerera kuza kugenzura amatora iwacu mm. eh, nicyo gituma mvuga nti abanyafurika ntibicare bavugane ubwabo batore solisiyo y'ibibazo byabo mm. ahandi bashaka ko bagita bagura bazogita eh, mhm. nibyo rero niba kandi rwanje Mm, ariko turabye muri aba bakandida benshi bagiye baravuga bane urabona uno muganga Denis Mukwege amaja uh, muri za na Sud Kivu cyane cyane ino muri Sud Kivu aremewe cyane Moise Katumbi uh, za Katanga aremewe uyu Martin Fayulu nawe ne biboneka yuko uh, bariko baranyana cyane n'uyu katumbi ariko umukuru w'igihugu wewe urumva ko ari umukuru w'igihugu tubona umengo ni uruhande rumwe ruriko rugwanirwa n'abakandida ni ukuvuga amaja eh, y'ino za noro na siti kivu eh, kazagoma n'ahandi zakatanga nandi mbe ibindi bice umuntu yavuga ko biri hehe ubwo kongo oh, bwa bwinshi ayo makoalisiyo kumbure ntiyo badashoboka kubera eh, aba ari igihugu kinini usanga n'imico n'imigenzo itandukanye ahubwo tuvuze nk'abakandida baboneka hmm. turashobora gufata nka nka fayuru na ntuze na eh, na moyizi katumbi hatumbi mhm. hamwe na Cisekedi abo batatu barafise inguvu mhm. eh, mugabo eh, jewe nkavuga nti ujya yaragize coalition nini yagwaniye ubwa nyuma na Cisekedi uko bari babiri mhm. n'abantu babiri jewe mbona yuko boje imbere hakaba opposition imwe hakaba na muvance imwe eh, hanyuma ikindi tubona nuko nk'uyu mukwege ucubona neza yuko ari umuntu yashizweho Eh, n'abazungu kugira ngo bamushyigikire nawe ashobore gutera imbere mugabo nta baze afise mu n'abazungu abazungu bumva bamushyira ko amaboko gute kandi bumva ata baze kandi atonotorwa iyo nyungu baba bayishakira iki barayishaka kubera urabona kongo n'igihugu kirimo amabuye y'agaciro mhm. eh, bakeneye umuntu baca ko byoroshye bakavuga bati uyu utwara amushyigikiye turamuduza kugeza tumuhaye eh, n'umudari eh, uyu ntashobora kutwangira ko tubandanya dukwega amabuye yacu y'agaciro eh, aho rero niho dukunda kugirira ingufu nkeya ntitumenye neza ibiri inyuma y'abakandida mm. mugabo rero nk'abakandida bashobora kuvuga bati duhuze abanyekongo ni ibisanzwe kuko nka kujya natwo dufise abarundi bari muri tanzania bavuga ikirundi mhm. izo mbibe rero niba zarabaye ababayo ntibemere baba b'ico gihugu aba bene ibyo bihugu nabo bemere ko ari abanyagihugu babo mhm. eh, uretse gusa yuko hariho izi muvuma zo guhunga zica ziza zonona zishaka kuvanga ibintu bigaca bimera nk'ibigoranye gatoya hmm. ariko babyicariye babitorera umuti rero njyewe eh. ku bwanjye ndabona kugira uno munsi Cisekedi arafise ingufu zitari nkeya hmm. eh, nkabona n'iriya yindi opozifisi nibagira izo opozisiyo iyo opozisiyo imwe na muvanse imwe Mm. hanyuma na twebwe tubone agahengwe kubera ko iyo umubanye hatameze neza nawe wama uryamye amajanja uvuga uti bazohava banyononera iwacu mm. eh, niko bimeze yego turangiza eh, ano matora yiteguriwe cyane bari mu myiyamamazo mu gihe kandi hariho n'abasoda b'akarere basanzwe bari aho muri congo ngira mwarumvise yuko abanyakenya bariko barisokora agomba kuvayo ariko abarundi bariyo abarundi twavuganye barayi kongo bavuga yuko bashima igikorwa cy'abarundi ati mugabo abandi bobo nibagende mu munota umwe hari iciza umunezero mubona ibyo abakongomani bavuga byo byo mubona bifise aho bifatiye icyizere kirahari kubera ko eh, ubwa mbere hoho amaleta arashobora kugira icyo bita koperasiyo eh, bilaterale mm. iba ku bintu bitandukanye bishobora kuba ari ibijyanye n'ubutunzi bishobora kuba ari ibijyanye n'umutekano ibyo ni ibintu bisanzwe bahura n'ibibazo ariko barundi barafise ukubana neza kandi bakagumana ako karanga ko kuba ari ingabo zishyigikira bene gihugu aho baba bagiye je nibaza rero yuko icyo si gitangaza kubona abanyekongo bashima Burundi ko eh, aho bari hameze neza ivyo ni none abo bandi dusangiye abo bandi dusangiye umuryango wumva ariko barisokora ntigishobora kuzana nk'icuka mu karere eh, nta jewe sinibaze yuko icuka camyeho si gishasha icuka camyeho eh, ahubwo ubu no kuraba ingene eh, abanyekongo ubwabo bashobora kugira interano batanze eh, mu kugira ngo bashobore kubana atakuze baricana hagati yabo kera urazi ko twashaka abantu baza kudufasha ingene dutunganye byacu ubu nabo barakeneye ko abantu bafasha gutunganya ibyabo kandi bigenze neza muri kongo natwe bizaba bimeze neza mica eh, kimwe n'abandi babanyi bo muri mu mihingo ya ruguru y’u Burundi murakoze namwe nuko rero reka rero duce turangiza kino kiganiro twari ko tugaruka ku myiyamamazo iri kirabera mu gihugu cya Kongo aho kuwa mirongo ibiri kigarama baja mu matora y'umukuru w'igihugu mwumvise ibitari bike reka nshimire ngo Boniface Tumba akaba hamwe na ari kumwe na François twabakuye bari aho mu gihugu ca Republika na Demokrasi ya Kongo Nshimire David yatwakuye ari Ottawa mu gihugu ca Canada yakoze Kingsley yatwaguye ari Atene mu Bugiriki reka shimire n'uyu Jafet Rogentin ndayishimiye yari mu gihugu ca Norvège yakoze Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Karadiride muri musi mwari kumwe nanje Medar niyo nkuru reka duhanisango y'uwundi wa Mungu na ubutaha